hippos geron geron hippos e prase proston aleethein. zdeux theis de entoi muloni stenasdon epen ekpoion poion dromon eis hoius campteras elthon hoti me lien e pairestho tis prostotes acmes e tes doxes dunaton polois gartogeras en copois aneloothe.